El Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que ens podeu sintonitzar a través del 97.7 de l'AFM, en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i d'Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web, la 977.com. I que a més, ja teniu a vostra disposició el nostre Twitter per a opinar d'allò que vulgueu, per a suggerir, per a criticar, per a opinar, fins i tot en la pregunta que vos fem eh, esta nit. Tenint en compte com està el València, és bo o és roïn que pare la Lliga per a l'equip de Nuno Espíritu Santo? Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit és eh, el nostre Twitter per a que respongueu aquesta pregunta. Tal com està el València, penseu que és bo o és roïn que pare la Lliga per a l'equip de Nuno. Sincerament, són dies de complicitat i d'alegria en el conjunt de Mestalla. La victòria de dissabte contra l'Atlètico de Madrid deixa ben clar que que l'equip no tan sols és fiable contra esquadres menors, si més no també l'equip de Nuno sabe perfectament com jugar-li a l'Atlético de Madrid. I tot i que el conjunt valencianista en alguna fase del partit va perdre el tempo del mateix, la realitat és que és de Nuno saberem eh, clavar el ganivet, aulorar en la sang i feren ràpidament gran la ferida per com on començar a desagnar-se l'Atlético de Madrid. Si a tot això li afegim una estratègia fenomenalment treballada en la defensa, on va desarticular cada jugada de l'Atlético de Madrid, i en atac, on el famós córner assajat acabava encabotada d'Otamendi per a fer el tercer gol en el minut 13 de la primera part, convindrem que l'únic que li faltava al partit era la guinda de que quan poguera començar a enterbolir-se, després del gol de Mandzukic, Diego Alves parara un penal que va alçar novament a l'equip, a la graderia i que va acabar pràcticament d'enfonsar l'Atlético de Madrid, que en la segona part va ser que continua amb el domini de la pilota, però pràcticament sense fer mal. Este València comença a concitar moltes mirades. Este València comença a entrar en els debats i la gent comença a preguntar-se si aquest equip ja és un candidat. Jo crec que encara que continua sent pronte i que, que, que hi ha que tindre els peus en terra, que són set jornades, que encara ne queden 31 per disputar-se, però que certament la pinta és immillorable. I a més a més perquè a hores d'ara el Bèsser és que esportivament es demostra que Rufete ha encertat en la plantilla, sobretot en la mentalitat i en la fam que tenen els futbolistes, i també perquè el fitxatge que, vingué, que vingué en part, no anem a enganyar-se, imposat com és el de Nuno Espíritu Santo, està també resultant molt rendible per al conjunt de Mestalla. Un Nuno que exprimís als jugadors, que enxufa a tots, que té un equip de treball que està a primeríssim nivell i que, a més a més, no tan sols estudia els rivals al mil·límetre per a desarticular-los, sinó que dota el seu equip, mitjançant les febleses del rival, d'armes per a desmuntar a l'equip que tinga com a oponent. Per damunt de tot, a més, Nuno, com a entrenador, no tan sols ha aconseguit això, sinó ha aconseguit una cosa més. Constantment està elogiant Mestalla. I Mestalla, que certament aquest estiu no anem a enganyar-se, ja venia amb il·lusió, ara ha traspassat aquesta frontera de la il·lusió. Ara mateix el públic de Mestalla es sent partícep i part de l'equip. I per això existeix eixa comunió. Els gestos de Nuno després del partit, primer amb la seva plantilla i després també un gest estudiat encomanant-li a Parejo que anara ella soles a saludar al fons, són una sèrie d'armes que l'entrenador en alguns moments algú poguera acusar de populista, no diguem que no ho siga, però també, sobretot, perquè aconsegueix el que vol. I és que ara mateix hi ha una comunió extraordinària i total entre la graderia i el seu equip. I això, vulguis que no, se tradueix en punts. Un que més, en el dia d'avui, ha estat nominat com a millor entrenador del mes de setembre per la Lliga de Futbol professional. Així que, com dèiem, para la Lliga, no sabem si per a bé o si per a mal, després ho debatrem en tertulià, però és eh, el moment de que el valencianisme gaudisca d'aquestes jornades d'alegria després d'haver transitat durant uns anys en la més absoluta de les eh, tonalitats grises d'esta lliga. Les 11 i 36 arranquem Esports 97 nit i ho fem, com sempre, repassant l'actualitat del dia en 5 fotos. Amb els peus a terra, el València tornat avui a l'entrenament després de la victòria davant l'Atlético de Madrid. Tot i els elogis al joc, Lucas Orban ha recordat que la millor meta és sempre el pròxim partit. Sí creo que lo que hay que remarcar es que estamos hoy por hoy yendo partido a partido y como lo dije, estamos jugando cada partido como si fuera una final, que eso para mí es lo más importante. Nuno el mejor de y la liga de fútbol profesional ha y el tècnic del Valencia como el mejor entrenador del mes reconeguent el buen moment pel que al equipo vais la batuta del portugués. Rodrigo contempera per arribada a las Rozas, el davanter de Valencia ha manifestado la segua alegría per poder anar convocat amb la selección absoluta de Vicente del Bosque. Sí, bueno, yo creo que tengo ganas de estar aquí, de estar con todos eh, y lo que te he dicho, disfrutar de, estar aquí y hacer lo mejor. alivi per estar fuera del descens, pero encara amb dubtes. El punta y Pulva trau al granota del jocs de descens, pero no disipa els dubtes després de deixar escapar dos punts en el tram final. Mal inici la derrota per 9 punts a Múrcia del València Bàsquet deixa certa intranquil·litat per les prestacions del grup en el tram decisiu del partit 11 i 38 fem una pausa i entrem ja a parlar del València Club de Futbol Ui, tot i que la setmana és de descans perquè para la Lliga tot i que eh, fins a d'ací 15 dies no hi ha Lliga Nuno no perdut el temps Treball novament en Paterna. Ara mos el contra Folgado. Després d'esta pausa, així, en Esports 97 dit, així, en la 97.7 Ràdio. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Diputación de Valencia felicita al pueblo valenciano en el Día de la Comunidad e invita a continuar defendiendo nuestras señas de identidad. Haz que el 9 de octubre sea un día especial. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Nuestro día, Diputación de Valencia. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el Mercantil Valenciano. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit 40 minutos. con dèiem, no perder el temps uno Espíritu Santo, Totti. eh, haver-ne jornada de descans en la Lliga Espanyola per data FIFA, perquè juguen les seleccions, juga Espanya partits classificatoris per al pròxim europeu davant d'Eslovàquia i de Luxemburg. La realitat és que l'entrenador portuguès avui tornava a concentrar els seus en paterna per a una nova sessió d'entrenament, sessió en la qual ha estat present el nostre company Saba Folgado. Hola, Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, això sí, en... Eh... Està present jo i tots els aficionats que estaven a paterna, perquè avui ha sigut pràcticament a porta oberta. Quasi porta oberta, no? Sí, en el camp que dona accés al pàrquing exterior, la tanca és metàl·lica, per ahí se pot durar absolutament tot l'entrenament, jo crec que, és, que està bé, no?, que almenys un dia a la setmana ja paterna, en aquesta sessió diríem intrascendent. Crec que en guany hi ha una altra segona sessió a Albert, no sé si mira que és el dijous. Bueno, depèn, depèn, però vamos, sí que és habitual com a mínim una al llarg de la, de la setmana en ese camp que dona accés al en exterior, la tanca metàl·lica, se pot veure, està bé. La sessió intrascendent de la setmana, perfectament la pot veure el públic, per què no? Evidentment que sí, i, i mm. així són els, els detalls que deia sí. jo que han, que han acabat d'aconseguir que el públic, més enllà d'estar il·lusionat, es puga sentir partícep, mm -hmm. part d'aquest nou projecte. Perquè ara la gent se veu una miqueta com baix també la batuta de Nuno i és perquè ha aconseguit que... Ui, una anècdota. Hi havia un grup de mexicans mirant l'entrenament del València i s'han acostat a parlar amb ells eh, amb una naturalitat tremenda quan eh, abans els futbolistes no és que no, pràcticament no paraven ni a signar autògrafs i ara eh, s'han parat, han xerrat amb els mexicans que s'han contat que estaven així des del dissabte per al partit contra l'Atlético han, han fet una xerraeta en l'entrenament i això són detalls que acosten a l'equip cap, cap al públic. Sí, hi ha tècnics que aquests detalls no els, no els tenien jo no, no comprenia mai perquè la sessió suau de la setmana lleugera continuava sent a porta tancada quan hi havia molta gent esperant fora en el parc en què futbolistes abandonen paterna, Molderano, etc i Nuno pues, eh, ha canviat esta, esta política jo crec que de forma encertada qualsevol sessió que no té massa incidència en, en el, el plantejament del partit del cap de setmana perquè no pot ser a porta oberta Nuno ho entén i avui pues, a porta oberta Tu que eh, saps exactament el que són eh, les males ratxes i les males èpoques en paterna eh, se respira mm. una altra cosa vull dir, eh, si te'n recordes dels últims anys quan contàvem els entrenaments i dèiem allò de eh, cares, cares sèries Eh, no se sent ni una mosca, mirades eh, en el cap gatxo, eh, ara que se percep, eh, el que emanen els entrenaments del València és una cosa molt diferent. Sí, encara que avui faltaven molts molt futbolistes ah, que, ara, que ara repassarem, però efectivament també se ve d'una victòria gran con la que el València va aconseguir el dissabte a Mestalla davant el campió de Lliga, davant l'Atleti de Madrid en aquests pues, eh, fabulosos 13 minuts, on li van caure 3 a l'equip de, de Simeone tot el prepartit que va viure en les rodalies de l'estadi de, de Mestalla també el postpartit amb els futbolistes aplaudint des del cercle central amb Nuno també eh, aquí l'afició va tributar-li un, un homenatge cantant o cridant el seu nom bueno, pues, ho venim contant Manolo afortunadament des que va arrencar la, la temporada la tornada al, al treball del València després de cada eh, compromís després de cada jornada de Lliga pues està sent molt feliç Bueno, pues eh, anem a sentir un dels homes que ha volgut ficar una miqueta de calma i tranquil·litat que està bé disfrutar, però també més peus a terra, com és l'argentí Lucas Orban, que sembla tan equilibrat en les seues declaracions com en el seu joc. Sí, perquè bueno, assegura que el vestidor té totalment controlada l'eufòria, se li ha preguntat si lo que el València li va fer l'altre dia a l'Atleti Madrid era una humiliació, va dir que no, el problema és que el problema per a l'Atleti Madrid és que el València disputa cada un dels seus compromisos com si es tractara d'una final. Yo creo que es un partido de fútbol en el que a nosotros nos vino muy bien. Por ahí a los 13 minutos estar ganando 3 a 0, por todo el empuje, por, lo que genera, por la fuerza que uno le da, porque después le parece que va hasta con viento a favor y bajada. Pero no creo que una, humillación, porque la verdad que los partidos siempre son 11 contra 11 y nunca se sabe hasta el minuto final qué es lo que va a terminar pasando. Eh, Sí creo que lo que hay que remarcar es que estamos hoy por hoy yendo partido a partido y como lo dije, estamos jugando cada partido como si fuera una final, que eso para mí es lo más importante. acaba de comentar Orban Manolo, partido a partido, esa filosofía del, del Cholo Simeone que se ha trasladado a, a Mestalla, que se ha trasladado a Paterna. Que ha repetido la popularidad del Cholo, Simeone, pero partido a partido es un clásico desde que se va a jugar el primer partido de fútbol. Es muy bella, pero de alguna forma eh, también... Eh, a filosofía se s'han agarrat en guany futbolistas del València, igual que acabem de a, a Orban, que efectivamente ha hecho una crida este matí también a la, calma, al paso a pas, al poco a poco, desde la sala de prensa de Paterna. Te creo que hubo un partido de autoridad. Yo soy muy partidario de siempre ir paso a paso, de a poco, no tratar de correr sin, sin primero caminar. Creo que hemos ido demostrando que partido a partido hemos mantenido un nivel muy alto por ahí y también los resultados se nos han ido dando. Creo que por ahí no hay que ir más allá de lo que estamos haciendo. Creo que hay que seguir con la misma fórmula y ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, dar vuelta a la página cada día para poder seguir, digamos, con esta frescura y con esta con, este, a ver, con, con este envión por ahí que hoy tenemos, porque por ahí si uno te trata de vaticinar el futuro es muy difícil, ¿me entendés? Si yo te digo hoy que por ahí proyecto a dentro de seis meses, un año, es muy lejano. Y el fútbol es tan cambiante y tan dinámico que pueden pasar tantas cosas. Hay que siempre tratar de dar paso firme. Que es un envión. Entenque que subidón. entenque, ¿eh? Con este envión en el que estamos, entenque que será de... Para referencia a la racha, la dinámica. A la, racha. A la racha, claro, la dinámica. Un envión. Un envión, sí señor. No eh, sabía, no sabía. Orban que también ha garantido que el vestidor esté totalmente controlada euforia que euforia. que la gente estiga eufórica, ilusionada, pero que en el vestidor están tranquilos. A ver, yo no, no creo por ahí que, uno lo que tiene que hacer es aislarse. Disfrutamos muchísimo el, apoyo de la gente, lo agradecemos y creo que para nosotros también es, es mucho más que importante, lo, es todo para nosotros. Pero sí por el otro lado también tenemos que ser conscientes que en la cancha entran 11 contra 11, que todos los partidos y todos los equipos van a ser duros. Hoy por hoy tenemos un muy buen presente y la coyuntura es muy buena y es muy positiva, pero yo siempre trato de estar con los pies sobre la tierra y, me parece que hay que ir poco a poco. Y no, no creo que sea necesario aislarse, todo lo contrario, me parece que tanto y en cuanto por ahí la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, todo lo que es tema dirigencial y el tema de, lo que es el club en sí mismo, tanto en cuanto cada vez estén más unidos, creo que esto cada vez va a seguir creciendo más y más, que es lo que todos queremos. A Orban también se le ha si esperaba que en el inicio de temporada cosas se le rodaren también al Valencia Ha contestado a su Orban. Mm, las personas por ahí, todos los jugadores nuevos y todos los que están tan involucrados en este proyecto, creíamos que, que sí va a ser de esta forma. Por ahí uno no se lo puede imaginar a, tan larga distancia, ¿no? Cuando empieza uno lo que puede dar siempre es el máximo, tratar de tener todos los recaudos, no hay ninguna fórmula que te, te garantice, digamos, el resultado, pero uno viene siempre con las mejores expectativas. Eh, creo que las cosas se han ido dando bien y creo que el trabajo también está dando su fruto, así que Me parece que, como te digo, hay que seguir por el mismo camino. Si me preguntás si lo esperaba o no, uno siempre viene con, con, con los mejores anhelos, entonces uno siempre aspira a lo màximo. Avui n'hi havia, Sala Medies, un total de 7 absències, tenint en compte tots els eh, internacionals que València, després d'un any en què pràcticament no se notava quan parava la Lliga perquè no viatjava ningú en cap selecció, i ara ja com a mínim són set. Sí, I, i d'ahir, algun més que encara s'afegirà la fi de campanya. Ne són 8, Manolo. El que passa és que avui sols set estaven absents perquè Correcte. Alemanya se concentra demà, els futbolistes alemanys han d'estar convocats demà a les 12 del migdia a Frankfurt uh mhm. -huh. i este matí podia haver-se votat perfectament la sessió preparatòria, però l'alemany eh, Escodra Mustafi s'ha desplaçat cap a la ciutat esportiva de Paterna, ha treballat, això sí, una volta conclosa la sessió preparatòria, ha sigut el primer a abandonar la ciutat esportiva, Normal. però el futbolista avui perfectament podia haver pegat a fugir de la sessió preparatòria, ha anat, ha treballat, uh mhm. -huh. perquè fins demà no tenia que incorporar-se amb la seva selecció. La resta estaven tots ja fora, o també amb Argentina, Alcácer amb la sub-21 d'Espanya, eh, perdó, Gallà amb la sub-21 d'Espanya, Alcácer i Rodrigo amb l'absoluta, André Gómez amb l'absoluta de Portugal, Bezo amb la sub-21 de Portugal i Feuilí amb la selecció d'Argelia. Per tant, Manolo 7, més 8, demà absència, les que tindran 1 en la ciutat esportiva de, de Paterna. Certament, eh, com dèiem, hi ha dos homes que estan amb la selecció absoluta, són els casos de Paco Alcácer i de Rodrigo Moreno, els dos davanters. Avui Rodrigo eh, parlava en la seva arribada a les Rozas, la primera volta que és convocat per la selecció absoluta de Vicente del Bosque. I, evidentment, Manolo, com un dels eh, com qualsevol debutante en la, en la Rocha pues estaba feliz y content de formar parte del grupo de Vicente del Bosque. Bueno, largo, ¿no? Eh, yo, todos sabemos la dificultad que es llegar aquí. Eh, España hoy en día si no es la mejor, es la, de las mejores selecciones que hay, es muy complicado, hay mucho nivel. Eh, obviamente yo he participado en prácticamente todas las inferiores de con España y obviamente estoy, muy contento por, por poder alcanzar el objetivo de la absoluta. Rodrigo, que també s'ha referit al seu company en el València, en la davantera del conjunt de Mestalla, que és també el seu company en la davantera de la Rocha. Sí, Paco, Paco está haciendo un buen, buen arranque de liga, ha estado bien también en la última, en la última convocatoria que ha venido. Y en fin, estamos aquí todos para, para sumar para España y, y ojalá siga, siga este nivel. Els dos, tant eh, Alcácer com Rodrigo Manolo, són aspirants eh, a ser durant molt de temps els davanters de la selecció absoluta. Bueno, estamos, hemos empezado bien, hay que tener tranquilidad, eh, hay que mantener el objetivo nuestro. Eh, esto acaba de empezar, llevamos seis jornadas. Eh, es verdad que es importante, es importante para nosotros haber empezado como hemos empezado, sobre todo los resultados del otro día. pero bueno, hay que tener la tranquilidad y seguir hay que seguir así. Ya que recordar, a Mescom con que Gaya están las la sub-21 y que es en la vida van Serbia en playoff. el dijous a Sèrbia i el, el divendres a Sèrbia i el dimarts a Cádiz en doble partit eliminatori contra la selecció sub-21 de Sèrbia. Demà l'equip torna a treballar, no, Salva? Demà de vesprada, canviat en uno, uh mhm. -huh. el dia haurà sessió de vesprada a Paterna. Ojo perquè dimecres doble sessió preparatòria per a futbolistes, treballaran també dijous divendres i això sí, el cap de setmana festa. I això que la setmana <laughs> ve sense lliga, eh? Sí, però és habitual, eh? Quan ja setmana eh, on descansa la Lliga i on molts futbolistes se'n van amb les seleccions, els que se queden a paterna, és habitual en qualsevol entrenador. Eh? Comenten que és el pitjor. Sempre, eh? hi, ha, sempre hi ha jornada de doble sessió. Comenten que el pitjor és que pare, sí. que pare, la, que pare la competició i que no tingués futbol de selecció, perquè... Uh -huh se te fa etern i a lo millor pues, és un moment per a, per a apretar eh, Nuno Espíritu Santo millor jugador de, millor entrenador de setembre per a la Lliga de Futbol Professional Salva. Sí, ja comptarem la setmana passada destacarem que ja ven quatre futbolistes del València en l'11 ideal de la Lliga de Futbol Professional i a hores d'ara Manolo pues, eh, Nuno també ha sigut eh, bueno, pues, eh, escollit per a este guardó per part de la Lliga de Futbol Professional pues, eh, Això pel que fa l'entrenador a Nuno Espíritu Santo i del tema de la venda eh, el que mana de tots els puestos és que se van limant cada volta més els obstacles que cada volta eh, per allà per on preguntes ja estan convençuts de que eh, en una setmana com a molt podria arribar un acord definitiu per a després començar ja a redactar els contractes però fins i tot compten que en altes instàncies tenen ja la convicció de que no hi ha un altre escenari que no siga la venda de Bankia a Meriton esperem que d'una volta i per totes això es tanque perquè estem ja tots una miqueta farts del tema. Sembla que aquesta és la definitiva, sembla que aquesta volta el talent amb el qual eh, s'han assentat per a parlar eh, és diferent, ja no és el de ficar entre bancs, sinó el de buscar punts de trobada, i sembla que es poden estar eh, abastant-se entre banc i Meriton per a la venda definitiva del València Club de Futbol. Això pel que fa a l'equip de Mestalla, al València de Futbol. I en el Llevant Unió Esportiva, Salva, eh, estem ahí, ahí, perquè és cert que el punt li dona al Llevant per a eixir de la zona de descens, però no per a dissipar els dubtes. No, afortunadament, Manolo, i és curiós, el Llevant eh, puntua a la FIA Aibar, se li escapa la victòria en l'últim tram, però és un punt, Manolo, que sap molt, molt amarg i pràcticament sap a derrota. Recordem que en el descans el llevant se'n va a vestidors amb, amb 0-2, que a més li anulen un gol absolutament legal al, a l'Eibar en el segon acte, i que tota aquesta ombra de dubtes que girava o que estava dalt de la figura del tècnic José Luis Mendilibar, pues encara encara continua. Tenia Mendilibre una gran ocasió per haver-se eh, assentat en la banqueta del Llevant, tant a haver-se anat al, al descans el passat dissabte amb 0-2 davant l'Eibar, però a la fi i se punt eh, final i sa victòria que se li escapa al Llevant pues, no ha fet més que incrementar la preocupació sobre si finalment la figura de, de Mendilibar pues, el Llevant ha encertat o no en este tècnic a l'hora de portar-lo cap a la seva banqueta. Tranquilitat esta setmana, el pròxim visitant del Ciutat de València és el Real Madrid i a partir d'ahí una volta passe la visita del, del Real Madrid pues, eh, si la imatge no millora, si els resultats no, no avancen, se decidirà què fer amb el tècnic, però de moment eh, tranquil·litat. Eh, eh tranquil·litat eh, en pura s'hi passaren dues coses que fins ara no havien passat la titularitat de Marinho Baix d'Espals en el llevant d'una uh mm. -huh. esportiva no pot res eh, fer en els tres gols de l'Eibar no. i també que el llevant per fi comença a fer gols més enllà d'un en un ne caigueren tres en la canxa basca Sí, va marcar tres, tres gols és el detall més, més positiu del, del Llevant Unió Esportiva. Continua sense marcar el seu davanter, Barral, però l'altre dia Neibar van a, a portar i van arribar cap a la porteria contrària els futbolistes de la, de la segona línia. Molt actiu Rubén en el primer acte fonamentalment, va agradar-me també la figura de Morales en banda esquerra, un ex precisament del, de l'Eibar va arribar per fi el gol d'un futbolista que venia amb una eh, aureola de, de golejador, com era Víctor Casabesús, però que així pues, pràcticament no havia fet gols en el, en el Llevant Unió Esportiva, però el punt és a Marc. i la reflexió que se fer en tots els integrals del vestidor és que se punt s'havia a derrota perquè te'n vas al descans amb, amb 0-2 i el grup no ha estat gens satisfet de fet eh, bueno, va haver alguna recriminació entre companys en, en la tornada etc perquè no va agradar la forma eh, en la que el llevant la falta d'intensitat en la que s'havia defensat eh, a l'Eibar, sobretot en la, en la segona part. Molt bé. Del tema de la Fiscalia Anticorrupció, avui no ves eh, una nova notícia que publiquen els companys del Mundo, citant a la revista Interview, d'unes presumptes paraules de Sergio que va estar en la plantilla del Llevant. Sí, publiquen avui els companys del, del Mundo, eh, reboten una informació que apareix en la revista Interview, són presuntes declaracions de Sergio, l'actual tècnic de l'Espanyol de, de Barcelona, y exfutbolista del Juventud Esportiva que en aquella plantilla, o que en aquella temporada estaba en la plantilla granota, y diuen o asseguren els eh, companys que eh, Sergio va a telefonar a l'Endoiro, Sergio com exfutbolista también del Deportivo de la, de la Coruña, va a telefonar a l'Endoiro y le iba a decir, pero si vais a bajar, el partido está arreglado. Yo creo, Manolo, que después de esta información, pues eh, la Fiscalía Anticorrupción también va va cridar a, a Sergio per a, jo que en efecte per a que preste, sí o, de, sí per a que preste sí, de, declaració sí que tenen a prestar declaració i fins i tot mm, Augusto César Lendoiro també tu creus de, que Lendoiro... jo crec que Sergi involucra a Lendoiro i a partir d'ahí si Lendoiro, se... tu saps que molt de fiar no és bueno però si Sergi involucra a Lendoiro criden a Sergio acte seguit vull dir, va passar per la Fiscalia l'Endoiro, estic convençut. És molt greu, eh, el que publiquen els companys d'Interviu i que rebota el diari El Mundo. De Sart Sart és molt, és molt greu. Molt bé, Sala, ara continuem parlant. Ara és moment de parlar de bàsquet, restem dos minuts i mig per arribar a les 12 de la nit i parlem amb Juanma Romero. Hola, Juanma, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, Juanma, pues eh, a la fi, un València Bàsquet que tira més o menys bé els dos primers quarts, però que a partir del tercer s'enfonsa. Eh, ¿Qué es el que le pasa a al equipo de Perasovic? Bueno, pues yo creo que tres factores claves. Por un lado, tú lo decías, ¿no? Falta de intensidad defensiva. Ya se vio en el segundo cuarto que el equipo había bajado un poco el pistón encajando 26 puntos. Encaja 29 la reanudación en el tercer cuarto. En un parcial de 29-13 que prácticamente pues le, sentencia ya para los últimos 10 eh, minutos. Eh, también eh, una superioridad en este caso debido al bajo nivel defensivo del juego interior de Valencia Basket. Ayer Lisuk y Lonchar no están al, nivel que de ellos se espera y en este caso Lima se hizo el auténtico amo de la, de la zona. Hizo 10 de 11 en tiros de dos... pero ojo, con tiros eh, muy sencillos, bajo aro, con palmeos, mates o, entradas a canasta sin, sin demasiada dificultad. Y luego, por otro lado, que no hubo capacidad de respuesta en cuanto al, juego exterior. Ayer, eh, sobre todo, eh, cargó indirectamente Belimir Berasovic sobre uno de los jugadores eh, con el cual hay depositadas muchas esperanzas esta temporada. Hablamos del norteamericano Dwight Bikes. Ayer juega 15 minutos, solo hace un, punto y bueno, no fue esa solución que esperaba Perasovi para ser el revulsivo de, Valencia Basket. Esperemos no tener capítulo con el, con el americano, que simplemente haya sido un mal día del equipo. Es verdad que es la primera jornada y bueno, sin mucho menos hablar ahora mismo de crisis o de malos resultados, porque solo llevamos un partido, sí que es cierto que es un toque de atención para el futuro, de que si este equipo no compite, como hizo la pasada temporada, pues puede sufrir algún revolcón más como el que, se vivió ayer en, la cancha de Murcia. Escolta, Juanma, jo vaig después después de la derrota, en, un comentario en Supercopa, algo de nerviosisme per eh, eh, del equipo. Eh, ¿Crees que está justificado en caraspronte Hombre, es, es, pronto. Sí que es verdad que, evidentemente, ayer no, al contrario de lo que quizás pudo pasar contra el Madrid, donde el equipo sí que compitió y peleó, pero en este caso perdió con un equipo con un potencial superior, ¿no? A priori al Valencia Vázquez como es Madrid. Ayer yo creo que la mayoría pensábamos que el equipo iba a debutar con victoria frente a Murcia, porque la plantilla de Valencia Vázquez es superior a la de, a la de Murcia, ¿no? Quizás lo que preocupó fue esa falta de, intensidad, ¿no? Algo que no habíamos visto la, pasada temporada y que ayer sí que se vio en la cancha de UCAN con un equipo que se vio falto de respuesta y no con esas revoluciones que la pasada temporada le dieron tan, buen resultado. Esperemos, repito, que esta derrota sirva para que el equipo se dé cuenta de dónde está, de dónde juega, porque se vaticina una temporada larga y más exigente, porque ya a partir de la próxima semana arranca la Euroliga, con lo cual el Valencia Basket tendrá partido fin de semana y partido entre semana con rivales además de, entidad en, Europa. Mole, Juanma, gracias. Un abrazo, buenas noches. Les doce la tertulia. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 i un minut. Folgado, portem un minut i 28 segons d'aniversari en la casa. Correcte, Manolo, 22 anys. Felicitats a la 97.7 Ràdio, que avui fa 22 anys va néixer en l'antic edifici Parc Alcosa, arrepegant el testimoni del que va ser Intervalencia Ràdio, després passa per el passatge Doctor Serra, y ahora en, esta, en este edificio multimedia de d'Editorial Prensa Ibèrica, on estem els companys de Súperes, de Levantes, de Levantes Televisió i la 97.7 continua esta casa, esta emissora, pues, eh, complint etapes i per tant estem d'aniversari. De, D'enhorabona, 22 anyets, mm. bueno, ja és una considerable, eh? per a un projecte valencià, local, que no té el mant de una gran cobertura nacional eh, ja és fer camí, Folgado. Sí, són 22 anys, Manolo, que com mm. acabes de comentar no, no és poc i, bueno, pues, eh, ja que som els eh, primers en estar en antena Correcte. en el moment en el que esta emissora complís 22 anys, bueno, pues, sí felicitar a tota la gent que al llarg d'estos primers d'estos últims 22 anys pues, ha fet possible el somni d'una ràdio en València que encara funciona. Correcte, des, de, des que va arribar Enrique Ginés, que va ser qui li va ficar el nom de la 97.7 Ràdio fins a ara 22 anyets eh, fent eh, bona música sentint bons esports i tirant endavant este, este projecte ja, hem, ja heu sentit a Folgado felicitats a tota la 97.7 a tots que són i han sigut membres d'esta casa i lògicament també a tots els nostres eh, oients i a nostres contertulis que estan així ja amb nosaltres Jaume Ortiola, Jaume, què tal? Moltes noches. Com estàs? pues bé, i a més assistint a un aniversari tan important i a més una persona del món de la música i de, de la ràdio conversor que és Enrique Giner d'ací, uh -huh. donar-li un abraç i felicitar-li per aquesta família que continua eh, les ondes i que ell sempre ell segueix feliç sempre de sentir la seva emissora, que és el que la va parir. Molt bé. I el director de Superdeportes, Julián Montoro. Hola, Julián, com estàs? <laughs> Molt bé. Que estaves encara en el xat en els, en els lectors, que diga, arriba no. tard, digui, encara està la xerrada digital. Quan, quan te'ls pega avui? Hora i mitja, quasi dues hores, eh? I segur que no, no, has, no però encantat, eh? I no has contestat eh. a, a ni, ni la meitat de les que han arribat segur. A ah, veure, se dona la circumstància de, de que n'hi ha moltíssima gent que està preocupada per les mateixes coses en concret, entonces això facilita prou. El, el, el contestant a uno contestes normalment a, a, a 10 o 12, no? sí. però, però bueno, bé, encantat i molt bé, i la gent mm, molt correcta i i molta preocupació per tot el que n'hi ha al voltant del València i molta il·lusió per lo que n'hi ha i per lo que vindrà. <laughs> Exactament. Vindrà. Jo dic pot vindre i no està tan segur i lo que vindrà. Sí. <laughs> ja, ahí No, no, no, lo eh? que vindrà. Jo no. ja entre fort. Vindrà. <laughs> vindrà. Jo ja entre fort. Tu entres fortíssim. Bueno, senyors, primera pregunta de la nit. I després entrem en tot lo del dissabte, si voleu. Eh, tal i com està el València, de llançat, li agarra bé o li agarra mal que pare la Lliga? Perquè hi ha gent que diu bé perquè descansen, altra gent que diu no, malament perquè estaves en la ratxa i el que eh, eh és millor continuar-la és possible jugar demà al pròxim partit jo sé que els futbolistes són de que si pogueren jugar demà al pròxim partit juguen demà ho tinc claríssim Bueno, jo crec que això <laughs> podríem comparar a, en Fórmula 1 quan els cotxes estan en carrera i de repente un no està destacat o dos estan destacats i en si apareix el, la bandera groga i d'alguna manera tenen que tornar tots darrere i tornar a començar. Això no és així, però sí que t'he deixat una decepció perquè l'afició estava super entregada, disfrutant al màxim i crec que ningú vol que s'emplace eh, voler jugar a través al València. Entonces, els 15 dies se van a fer molt llargs, molt llargs. És una qüestió tan recurrent, Manolo... <laughs> que... Segons la vulguis veure, no? Perquè que... també tu, tu i jo saps tu, tu i jo sabem, eh, i Salva que també estem en este món del periodisme fa molts anys, que diem lo pitjor per a un equip és arribar a un paro de lliga en derrota se fa llarg i sent temes que no toquen sí, a lo millor és, és me, més complicat a nivell d'entorn d'entorn, d'entorn bueno, pues que, que bueno, sempre quan no n'hi ha futbol pues sempre se diu que lo, lo més eh, eh, morbós, lo més negatiu pues, sempre pareix que, que tira més no? però bueno, jo crec que ja és el segon, la segona pausa ja d'esta lliga uh mhm. -huh. l'anterior en comentant i no l'equip ha continuat en la mateixa línia l'equip no l'anterior l'equip a Pedre Fuelle d'un 3-0 a un 3-1 bueno, <laughs> però no eh, jo veig més eh, el disgust de, de, del personal per, uh mhm. -huh. per per, tindre, per esperar a treballar dues setmanes per a veure l'equip que el que puga influir en, en, en el València no? jo crec que l'equip està molt centrat i bueno, sí, hi ha jugadors que, que han viatjat, que jugaran amb la selecció lo important és que no, Mira, no ningú tinga problemes i, i res més. I són els que més me preocupen, perquè parlant de futbolistes te diuen lo pitjor quan ve un paro de seleccions és que, pare, te quedes entrenant en el teu equip i no tingues competició en la selecció. Perquè si tens competició en la selecció, és el que paga la Lliga, però bueno, tu continues competint, estàs en la dinàmica de preparar un partit, però els 15 dies sense anar en cap selecció, ni A ni sub algo, i tindre que aguantar-los es fan llarguíssims, eh, Folgado? Jo crec, Manolo, que sí, que no, que no, que el paró no, no afecta, excepte que te trobaràs en les últimes jornades de Lliga i en este cas el València estigués a punt d'obtindre un títol. Jo crec que a partir d'ahí sí que sí que afectaria el paró, fonamentalment en un equip que tinguera ja una, una ratxa de victòries semblant a la que té el València en este tram inicial, inicial de, de campionat però avui en dia, al principi de, de Lliga estic d'acord en, en Julián, crec que li molesta més a l'afició el fet de que ara que té un equip que funciona, que està en marxa que no li permeten eh, veure-lo competir el cap de setmana que tenia que esperar dues setmanes per a que torni la, la Lliga ara que està de subidón també eh, l'afició del del València. Jo crec que bé també, eh? perquè l'equip, vull que això no, encara està construint-se, encara no està acabat de fer i qualsevol eh, treball que puga fer al marge de la competició del cap de setmana en uno en, en Paterna, pues jo crec que és positiu. De fet, aquesta setmana ja ho hem comentat. ja doble sessió preparatòria uh mhm. -huh. el, el dimecres i Nuno, als que s'han quedat en Paterna, els va carregar de, va de apretar. Va apretar. Nuno, Nuno apretar, sí, sí, sí, sí, apreta. Sí, Lo que n'hi ha que fer és aprofitar el paró per tancar-lo a tre Mm. No, el és, és, la venda. És, és vital. La venda. Vital, i jo crec que estem parlant d'una setmana i com aquell, com el xiste, vos dono dues setmanes, però que dins de, de dues setmanes s'acabe de veres. O vos donem una setmana més, però per favor, que s'acabe això perquè el pitjor que n'hi ha en aquestes circumstàncies i ara que estem disfrutant uh mhm. -huh. clar, és que no pot, no podem disfrutar perquè estem pendent, de, de la consolidació d'un projecte tan espectacular pel València que si no se materialitza pues seria una decepció tremenda. Eh, jo estava dient en la primera mitja hora que fins i tot en, me conten que en altres instàncies tenen la eh, notificació des de altres instàncies també de Bànquia que, que ja va tot encaminat i que no es preveu un altre escenari que no siga la, la venda de, de Bankia a <clears throat> Meriton. Sí, jo mm, mm, coincidís en... El que passa que ho he dit tantes voltes que a la fi és lo de sempre. Fins que no ho és... Sí, però bueno, al final tot té un, un final. <laughs> <laughs> un dir, final. No? I, bueno, jo, per les notícies i les coses que te van arribant d'una un, part i d'una altra, sí que és de veres que ara és quan de veres tinc la sensació de que, de que estem rematant ja i que, bueno, màxim 10 dies, com, com dia Jaume, crec que estem ahí ja, eh? Sí que la sensació és que esta volta s'han sentat més a buscar punts de connexió que no aficarse problemas se el els uns tendrían mm, que estar ahí dins <laughs> per, saber exactamente, correcte per saber exactamente no? pero que después veos el equipo y veus el proyecto y yo supose que al final yo creo que todo tiene que influir de alguna manera no? Mhm. Jo crec que sí, jo crec que sí, i, i això hem de, hem de veure-ho. Bueno, pues, eh, eh en efecte, esta, esta setmana ha de servir per a tancar eh, l'altre, com bé han dit Julián i, i Jaume, i lògicament eh, l'altre eh, ve determinat, entre altres, per el projecte que té Hores de la València davant de si, un projecte que ja comença a cridar l'atenció, i dic comença a cridar l'atenció perquè ja comencen a buscar-li tres peus al gat que això és molt típic ja hem sentit o ja comencen a sentir-se en alguns mitjans nacionals que si eh, Nuno va calfar el partit que si també és un jugador violent que si ah, sí? els tres desalmats que tiraren pots de cervesa eren eh, com a conseqüència bueno, jo crec que... El València emet un comunicat, més un comunicat esta vesprada. Jo crec que a més eh, ho ha fet eh, fantàsticament bé. Està perfecte. De fet, jo crec que el València en aquest comunicat té tota la raó del món, Manolo. La imatge que se trasllada del, del València a les televisions nacionals és que quan arriba l'autobús d'un equip contrari pues, eh, se li llancen pots de, de, de cervesa, botelles d'aigua, ah, i la imatge Issa a mi me va pillar en aquest moment arribant a, a l'estadi, vaig, veure, i... vaig veure perfectament l'autocar com entrava i com de repent començaren a ploure pols de cervesa i vas pensar lo mateix, i llavors com la imatge que se va traslladar de l'afició del València és esta. I Mi... seran 10, 15 o 20, no, no ne són més. Però, no problema, però la, imatge la... Era, la imatge va ser molt desagradable. Mi, mireu, a mi eh, me eh, va, me va avergony, eh, avergonyir. Jo no vaig, no vaig dir el nom dels diaris perquè més o menys se'ls imagineu, se imagineu tots, no? Si, si no és burro, és burra, que diu el, el refrany. L'any que... Este senyor que tinc davant de mi era president del València Club de Futbol l'any del doblet quan el Madrid visita Mestalla, que va ser un dels 7, 8, 9 primers partits de Lliga, ser guanyar 2 a 0, si no recorde malament, eh, hi ha un incident de quatre bàrbaros, quatre, desanima, quatre desalmats, quatre... Pues, que jo crec que ni els agradava el futbol ni sabien el que estaven fent, i cremaren una banqueta en Mestalla, no sé si te'n sí, recordes. Sí. Bueno, el dia següent, aquesta banqueta que es va cremar, li van botar foc a una banqueta... La foto era, del partit. Era la, era la portada d'un diari nacional. La foto del partit. Bueno, bueno Eh, això és en el partit d'anada. En el partit de tornada, i este senyor també se'n recordarà, senyor Jaume Ortí, que el tinc així se'n recordarà, tot i que l'autobús del València dormia en la ciutat esportiva del Madrid, no deixaren ni una lluna en peu. Tots els vidres de l'autocar eh, el reventaren a pedraes. Jo el que te volia ampliar, Manolo... Espera, espera, Jaume. Ah, perdó. Eh, en aquest mateix diari on la banqueta cremà entre dimecres i dijous de matinada de quatre que votaren al camp i la quemaren, en aquest mateix diari on aquesta foto de la banqueta era portada a la segona volta quan apedregen l'autobús del València i no deixen ni un vidre en peu eh, la foto era imagineu-se ficar junts dos setxells de correus i si era el tamany de la foto no, jo el que volia dir, perquè realment, no sé, a tots ens passa igual, no? Després... I tu d'estes ja, ja, ja és algunes ja batalles ja Però jo, quan parli de Vandalós, eh, a mi m'és igual de l'equip, perquè desgraciadament tots els equips tenen una sèrie d'indeseables d'aquest estil, no? Uh mhm. -huh. Però jo, de veres, l'altre dia me donava molta pena pensant, mira que innocent soc, que dic, esta gent que ha fet Quiscam en València com si fórem el que no som, per una minoria salvatge de tirar 14, igualment que siguin 14 que 28 pots, tu saps en tota la felicitat que tinguem si aquesta gent, jo pense en el fondo en la bona innocència, que tenen que voler a València i jo dic, però no me crec que volent al València siguin capaç de deixar aquesta imatge en un dia tan feliç i jo de veres, l'únic que no se me lleva del cap és lo d'Espots i que, claro, com t'ho repetim per tots els puestos, pues clar, el diumenge no és el partit perdó, el dissabte que el mm. València li guanyava a Villamelé de Madrid, no. Serà la jornada de que el València, la seva afició, i no és aixina, és una minoria que no tenia que ser res de València perquè espere que per lo menos, si volguen serien incapaços I això a mi em va i me va avergonyir. Eh, València i el València Club de Futbol no se sentixen eh, representats per, per individus aixina i me queda en la imatge de Mestallà de dins del camp mm, l'afició Fabulós. increïble va ser bestial fabulosa el camp, tots els diners mm, Nuno un 10 hem de parlar de Nuno pese a qui em pese pese a qui pese un 10 eh, no crec que, que tinga més dret Simeone a calfar l'ambient del Calderón que Nuno a, a, a buscar també eixe, la complicitat, de Mestalla. eixa complicitat entonces bueno eh, lladren, pues cam caminem, no? <laughs> Exactament. Jo eh, volia fer-vos una pregunta. Eh, estava ara eh, Julián parlant d'això de, de, de, de, de, de mm, que és eh, Mestall el que és Nuno. Eh, a mi me dóna la impressió, i ho comentava en la primera mitja hora, que Nuno ha donat un pas més. És a dir, ja tenia per entendre-nos, com se diu en això del rock, un auditori entregat, val? Vull dir, ja la gent en Guanya Mestalla anava amb molta il·lusió, però que les constants al·lusions a Mestalla, els entrenaments a porta oberta el, en Mestalla, entrenaments a porta oberta en Paterna, eh, la especial significació en rodes de premsa, <clears throat> eh, recordant sempre la graderia. Crec que la gent ja és un pas més de la, de la, de la il·lusió. Ja se sent plenament identificada, ja se sent part d'aquest equip. La graderia se sent part d'aquest equip. Sí que és veritablement, per primera volta en molts anys, el jugador número 12. No, jo crec que n'hi ha algo per a mi, és important. Estàvem parlant antes uh mhm. -huh. de que li quedava una setmana perquè el projecte se firmara i s'arribara a un port. Jo diria que siguen dos. Lo que tienen que reconèixer és que l'avançadilla la ha canviat ja no dic Militon, dic Peter Lin, perquè al final Peter Lin és el responsable, uh mhm. -huh. l'avançadilla que mos han enviat i que tant se critica com va ser lo de, lo de Nuno, pense que el Bayern sacrificar antes el pobre home, simplement perquè d'alguna manera <laughs> el Bayern nombrar i a partir d'ahir recibir totes. Jo crec que eixa avançadilla, eixe mostreo de lo que pot ser Peter Lin el València, el mostreo tant de jugadors com a entrenador, és un mostreo espectacular. Per tant, jo pense que la millor representació de lo que pot vindre és el que ja està així que ja el València està servint-se d'eixa abans i està servint per demostrar que sí que se pot fer un projecte en un entrenador que d'ací no coneixíem perquè no, la veritat que no, no lo coneixíem no? i sin embargo el que pensava que aquest projecte encapçalava en aquest moment jo pense que és el més important que n'hi ha de lo que està demostrat és l'entrenador d'aquest projecte, per tant xapó i xapó perquè està, no és que està fent bé, és que damunt té uns ajudants que a nivell físic, per exemple, lo, lesions musculars pensa que no saben ni el que és, perquè no han tingut que recurrir. Per tant, xapó i benvinguda a avançadilla de Peter Lin al València. Jo, eh, eh, per la part que em toca, eh, per al·lusions que diria aquell, i abans de que, de que parle eh, Julián, sí que dir una cosa. Jo, quan arriba en uno, sí que vas dir, no puc criticar a uno perquè no el conec. Això ho dit ara val? però sí que és el que no em va agradar com se van fer les coses. Després ha demostrat, això, això després ha demostrat que uno com a entrenador, el que està demostrant ara és que no se li pot passar un sol espero. Ni un, ni mig. Esa és la realitat. Jo crec que tenim que parlar exactament com dius per lo que hem vist eh, fins ara, per lo que ens conten i per, per lo que l'equip transmitís no? I, bueno, jo crec que, que el treball està ahí. Eh, Nuno està demostrant que és mm, un entrenador impressionant. Jo mm, fa molts anys que no veig un... Un, un cos tècnic treballar d'aquesta manera. Efectivament, efectivament. 12 i 18, anem a fer una pausa per la publicitat, continuem parlant de Nuno i de moltes altres coses en Esports 97 nit vos recorde que teniu el Twitter preparat per a les vostres opinions arroba Esports 97 nit estem preguntant si penseu que el paró afavoreix el València o el perjudica, però podeu opinar tot el que vulgueu perquè hem de repassar coses que passaren el dissabte a Mestalla i com va la plana del València i si triomf i si és eh, la sòlida situació d'un equip que també preguntarem això, si és un equip en construcció, com deia abans Folgado, o si ja podem parlar d'una alternativa. 12 i 18, això és Esports 97 nit, això és la 97.7 Ràdio. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Celebre el Dia de la Comunitat Valenciana amb Levante, el mercantil valenciano. Emportes un magnífic lauer banyat en plata que porta la inscripció Soc Valencià. Dijous, 9 d'octubre, amb el diari del dia per només un euro. reserve al seu quiosc. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 de la nit i 20 minuts estàvem parlant, hem de repassar jo crec que noms propis que ens queden eh, després del partit de dissabte a Mestalla davant de l'Atlètico de Madrid però eh, focado ens... en uno, que, estava, sí. que esteu parlant abans jo crec que lo de obrir Paterna obrir Mestalla eh, en recordar-se l'afició en cada roda de premsa, etc. això està bé, però si l'equip no funcionarà, vull dir... No, no, no serviria per a res. No serviria per a res. No o sigui, sea, el que enganxa el que enganxa veritablement és que la gent va més talla i veu un equip de futbol i un equip de futbol que funciona si no, l'altre no valdria de res eh? mira, eh, jo crec que en, en el en ver en uno i que dir que en uno ha sabut combinar exactament aquests dos factors l'any passat mm. Jukic arriba i va ràpidament anar a, també a buscar diguem-ne, la vena de la graderia... No, no, el tal. discurs enganxar quan arriba Yuki, que el seu discurs enganxa també, sí. Mm, però desenganxa de seguida el vestidor. Correcte. Val? I este discurs, ja, per lo que siga, mm. arriba al vestidor i arriba a la graderia. Però perquè l'equip va, Manolo, si no, no... Clar, I si no, el discurs eh, no, clar, ah, no però, però, seria... Però que, le, però és que l'equip va perquè el, el discurs clar, clar. també arriba... O sigui, <laughs> és, el, el, que és primer. El, el fet de tindre aquest <laughs> discurs clar, cap a la graderia... No, no, no, és que per a mi hi ha una gran diferència, i està bé que Folgado faci així matís. El fet de que de haver saber venut bé el discurs cap a la graderia no ha desenxufat el vestidor perquè l'hem passat intentant enxufar la graderia Yukis el que va fer és desenxufar totalment el vestidor és es que és l'equilibri per a mi és la gran diferència l'equilibre sí, sí. Per, això jo dia antes que no tenia que fer una cosa global si el que està fent és que a l'afició li diu coses de l'afició però també és molt professional per quan té que dir un discurs diferent i professional també s'ha dit lo i en aquest discurs professional entren els jugadors per tant està fent lo bo bonico perquè damunt està guanyant partits i l'equip funciona pues, més que més si damunt se guanya l'afició a banda d'això pues el tio va com una barca <laughs> tampoc, tampoc m'agradaria separar eh, Nuno de tot eh, el que envolta eh, el nou projecte del València no, no? No, sí. eh, <clears throat> haver canviat més de mitja plantilla eh, borró eh, acabem en tot el que hem viscut anteriorment uh ah. -huh. eh, gent fam, ganes mm, és tot un... Por lindo, eh? Vull dir, no li lleven mèrit a Nuno, però ahir eh, també és de veres que li han posat eh, les coses més fàcils que, que ho han tingut altres, per exemple. Els tècnics que estan treballant estan fent tot excepcional, lògicament, però damunt és que tenen una comunió en el mateix Nuno, que això és superimportant, entonces tot el que estan fent d'una manera els tècnics de València està casant perfectament el projecte, en més de començar a dir anem a fer provetes, a veure com funciona no, no, estan entenent-se 100% per tant, millor encara o sigui, l'únic que s'està reforçant és que deixa més clar de algo que d'ací desconeixim als homes que estaven encarregats d'aquesta gestió, doncs si ja comunió, al final és que ahí estan els resultats, que és l'equip. Per tant, és l'avançadia que deia jo antes de Peter Lin en la gent que ja ha depositat la confiança sí, més la confiança de la gent els tenis abans que estan fent fenomenal uh -huh. i això és la... Dies, dies abans que, que si l'equip està o no en construcció evidentment que està en construcció no n'hi ha cap equip que en la setena jornada sí, estiga fet Puga <laughs> estiga en el sostre de, de, de, de, de les seues possibilitats no? Mm, sense perdre el, el nord mm, jo crec que a l'equip li veig moltes possibilitats de, de, de créixer jo eh, pensava que, que Nuno quan va arribar i va dir allò de, de tinc la tengo la absurda convicción de que puedo ganar todos los partidos. Yo pensaba que Igual no absurdo, tan era un no? poco <laughs> con, de un equipo chicotet que cómo es posible que yo pueda pensar eso Eh, y yo creo que la T eh? La T la convicción Bueno, eh, esa convicción sembra que menos eh, más que tindre él comienza a tener los futbolistas Eh, porque el dissabte en Mestalla... eh, vegerem un equip que sí que és el que hi ha un tram en el qual perd l'Oremus, jo crec que el València entre el minut 20 i el 45 està desaparegut <coughs> però, Manolo. però sí, sí, sí, sí, sí no, ja, ja, el de Madrid és un equipàs no, no, és que anem a, no, no, és que <coughs> és un equip mm eh, que li, Escolta, li fan 3 gols ni en pros i contes, li fan 3 gols en 13 i, minuts i estem, i estem així per a, per i se'n va per el partit no, no, l'Atlético, qualsevol altre equip <laughs> qualsevol altre que... equip en 13 minuts li cau un 3-0 i aquest partit acaba 5 o 6-0 eh, el mínim, l'Atlètic de Madrid no, l'Atlètic de Madrid posa, li, li fan un 3-0 no i tots sabíem que el partit no estava acabat. No, tots sabíem que anàvem sí. a partit. Jo, jo, jo no, no crec que siga un Pedre Loremus. Eh, Quan dic Loremus, és... dic, el tempo del partit, jo crec el domini que, del partit. que aquests 13 minuts són de la manera que són, que jo crec que, que, que, que te confundixen més a tu inclús que, que, que, al, que al contrari, no? Que... Pues yo creo que no. Yo creo que Valencia, y eh, ahora ya entremos en el, en el debate de lo que podía, volía yo repasar, o comenzar a repasar de lo que pasa el disarte en Mestalla, jo crec que el València Paret del 1-0 és com els bons caçadors, odora la sang. En el claro, moment que fa el primer, perfecte. fa aixina diu, Pero estan tocats, ara. Que ser... Ara els matem i traguem el, i traguem el, el avantatge per la resta del partit. I jo, no, crec, no i, jo, passar, eh. i jo crec que ixe punt més enllà de la lectura d'altres facetes del, del partit de les quals ara parlaré però jo crec que en punt el València està sublime, en aulorar la sang en sentir com li tremolen les cames de l'altre tema de dir, abans de que reaccionen és el moment de noquejar-los definitivament. Però és que tu estàs dient molt clar, és que no els fan pensar, no els deixen pensar. I quan no els deixen pensar i se tiren, com tu dius, al coll, uh mhm. -huh. eh, automàticament els resultats vol dir que també eh, se marca d'immediatament. I quan, per la sorpresa nostra se torna a marcar en una jugada d'estratègia que ha sigut l'únic que han presumit, per lo menys, que han ficat lo d'espots, i la jugada, menys mal que la jugada ens han dit que han estat despavilats. Però tant, que, que, que en el conjunt de l'equip és molt difícil que València marcar tres gols en els minuts que els marca també no se plantejarà que, que això no va ser Jauja, que davant tenia un equip que era el campió de Lliga un equip que, que juga fenomenal i que no deixa jugar a ningú i crec que a partir d'ahí el València tingué que administrar moltes coses i, ni i ho dic ara perquè després igual no van d'acord jo crec que el més positiu del València és que de 10 o 11 faltes d'estratègia de, de l'Àtic Madrid el València el resol de tot és de meravella i això de tot el que millor destaque Sí, perquè ahir hi havia una certa por per la manera que tenien alguns partits de València marcada en els corners en zona dos, dos línies, una de 4 i una de 3 però que eh, zonalment i com va la de Madrid causava dubtes i no tan sols causar dubtes en defensa on va resoldre perfectament, sinó que eh, en atac Folgado a més eh, agarraren que tu ens contaves, han estat a aquest corner i a la fi corner en el qual Otamendi s'amaga darrere de dos companys que és, és una miqueta curiós voler mate, perquè és curiós, però la realitat és que és que va eixir perfecta s'ha de publicar la camiseta de Madrid i no va eixir també era eh, Mustafi, Rodrigo uh -huh. i, jo també en di però també en di amagat sí, sí, darrere, amagat, eh? darrere amagat, del, amagat, dels altres dos davant i, i, i, i n'hi ha una imatge d'un xor de l'Atlètic no, de Madrid mirinda, que mirinda. està com dient no, no, així passa aquí, algo no, sí, no sé què <laughs> això no val, jo pensé que estava dient això no val estava Mirinda davant d'eixa Mirinda? Mirinda, Mirinda, <laughs> Mirinda que l'altre dia va ser Mirinda de Limón perquè li va fer el gol a li va fer el gol a, a Mollà i després en aquesta acció estava, com diu Jaume, totalment descol·locat perquè no trobava Otamendi i, i la, imatge, la imatge molt curiosa perquè obri el ulls i diu, bueno... No, és que ell tenia que marcar-lo, segurament. perquè s'amaga ara, tinc que anar darrere, què faig? Pues entonces està que brillant en les tres gols perquè la que li fa André Gómez... Mm. Además, <laughs> en un camí de... Pega... No va ser el seu dia. El mata, Esta, no, no va ser el seu va dia. Va de... Li pega un regat <laughs> que el deixa... Jo, jo sí que... Sí que estàvem parlant eh, de cronològicament com succeixen les coses eh, yo jo crec que no sé, eh, jo me m'he que sí i me falta eh, Julen i Saba que crec que estan d'acord amb mi el pitjor que fa el València el dissabte és, és aulorar la sang en el rival i, i, ma, i matxacar-lo en 13 minuts estratosfèrics jo crec que és producte de la motivació que tenia el València abans d'eixir al, al terreny de xoc a mi el que m'he contat este matí és que hi havia una sobreexcitació de futbolistas futbolistes del València en el túnel de, de vestidors que tenien tots moltes ganes de votar i moltes ganes de començar a, a jugar. Si a esta sobreexcitació, a esta sobremotivació li afegixes que només començar l'Atleti Madrid se clava un gol en pròpia porta i que se queda un poc grogui, a partir d'ahir és més fàcil per al València eh, deixar en la ronda. <laughs> No, pot ser, El que està dient Salva... Això no pot ser. La culpa és de Nuno. La culpa és de Nuno, que calfa massa xuaors i, no pot ser, no No, jo és que avui he tingut la sort de parlar en un xuaor i m'ha dit lo següent, que quan m'ha dit se fica el seu gol, mm. el que ells continuen en eixa fam i en eixa garra diu que no era mèrit d'ells, que era un error del contrari i que la seva aportació la tenien que fer no l'havien fet i continuen, continuen, i d'ahir se produís... O sigui, que es va saber a poc, el gol en primera no, portada no, el gol no el valoraren com un mèrit d'ells i van dir, el que nosaltres volem fer encara no ho han fet i anem a fer-ho. I però hi ha una sobreexcitació... Això, això parla molt de la l'avantatge de l'equip, eh? Clar, és que hi ha una sobreexcitació... i dius, no, no, és que s'han fet 1-0, però... Això és un regal. No, no, realment, no li eh, trobe, no li trobe gràcia. No li trobe gràcia. que volen fer nosaltres no així, te anem a fer. Ho tenim que fer nosaltres. Que lo detenga, hombre, que lo detenga. sí. Digues. No, te deia que no sols eh, eh, va estar sobreexcitat en aquest tram inicial on li van iniciar totes les coses bé, sinó que després Manolo fonamentalment hi ha un aspecte en la segona part és cert que l'Atleti Madrid apreta, és cert que té possessió de, de pilota és cert que dona sensació de, de perill però ocasions de gol a l'Atleti Madrid no ne fa cap en la segona part però solamente... busca, busca salva el que te di antes busca simplement produir faltes a faltes, favor faltes, faltes l'únic que feu eh, com a, no. o eh, sigui, Simeone l'única tàctica que va fer en la segona part era buscar o produir aquestes faltes tenir l'ocasió. I li fallaren, jo penso que van ser 10 o 11. I, I no l'acertaren ni un. I no, l'altre les pitava totes. L'àrbitre era un col·lega. En aquesta part diu, tu com vols? I, en tostades i tostadeta. Pues important, eh, no és que no va fer perill, és que remata molt poc, eh, el Atleti de Madrid. No va tindre la, la, la de el nivell de concentració... Que es gol anul·lat i ja està, no va tindre cap és, altra ocasió. Anem a parlar de d'aquesta cronologia del que ha passar. estem en la, en la part eh, jo crec que de, de, de Puigó de, com, com ha dit? Envion, Envion, Orban d'Envion, estem en la part d'Envion anem a, a, la, a lo que ve després del tercero perquè ja un antecedent en un dels partits anteriors en una declaració de Nuno ara, ara ho repassarem 12, i a més tenim que discutir Julián i jo perquè jo estic, ja veiem que en aquesta història anem a discutir i anem a discutir <coughs> I, i, i, i si no vol discutir no s'ha discutit no, no, jo sí pues, si Julián vol discutir anem a discutir així que 12 i 32 fem una pausa, tornem, llegim els vostres mensajes en Twitter y después agarren Julián y yo a discutir, que tenían que discutir junta a Jaume Martí y junta a Salva Folgado. Así, en el 97.7 Radio, en Sports 97 Nit. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Diputació de València felicita el poble valencià en el Dia de la Comunitat i ens convida a continuar defendent les nostres senyes d'identitat. Fes del 9 d'octubre una data especial. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el nostre dia. Diputació de València. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Celebre el Dia de la Comunitat Valenciana amb Levante, el mercantil valenciano. Emportes un magnífic lauer banyat en plata que porta la inscripció Soc Valencià. Dijous, 9 d'octubre, amb el diari del dia per només un euro. Resérvela al seu quiosc. de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216. 16. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la vez. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnás, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 34, moment de llegir els vostres missatges en arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en eh, xifra, en eh, número. Moisés Cruz, a la pregunta de si pensem que pot ser bo, roïn, que, el València, que la Lliga pare Ahora eh, ara mateix en contra el com Moisés, diu, eh, Moisés Cruz diu como aficionado me parece mal, pero para los jugadores bien, así recargan pilas y desconectan el fin de Amund Fernando Tomás Ibiza pense que es bo que como Otamendi Javi Fuego, Alves, Parejo y Gaya descansen y recuperar a Negredo. Hombre, pues de estos Otamendi y Gaya no van a descansar porque se van a la selección. A China. No, a China. Otamendi. A China. Otamendi a Hong Kong, sí, correcto. Otamendi a China. Ahí al de Manís, no sé qué Hong Jo no aniria a la Mahon Cop, com està allí, de Mateixaet. <laughs> València Collonut diu, eh, bo, perquè després d'un cop damunt de la taula com el de dissabte, guanyant el campió dos setmanes de gaudir venen bé, a més són segons. Mm. Eh, I Fernando que diu, en efecte, m'he colat amb Otamendi, que va convocat amb Argentina, no té pinta de que vaig a, a descansar molt. Fernando Martí diu, és bo, ja que, ja que quatre partits jugats en 13 dies i 3 d'ells en 6 dies, per parar a l'equip no va parar eh, valga la redundància. Julio diu, la meva impressió al voltant dels propers 15 dies és gaudir de la bona situació, no pensar en l'altra cosa. Cosa que diu, pense que no és bo per a ningú tallar la bona marxa. Eh, Xesco diu, és bo, perquè així no descansaran i no de tants partits i si no descansar el cansant de València li podria passar factura. Ismael diu, sense dubte, el que li vindrà bé és el Depor. A pitjor no poden anar. Nosaltres a seguir la marxeta. Jorge a la Farga ens envia un dibuix amb tots els resultats, diu, tornem con l'ajuda de l'Espíritu Sant, hemos recuperado el equipo, però per favor, no ens tornem bojos, poc a poc. Luis Ortega, un bon amic que diu sentint aniversari des de Londres vos recordem que des de eh, fa 36 minuts estem d'aniversari fa 22 anys que va néixer esta casa la 97.7 Ràdio José Pons Lobato eh, Chema, que diu da igual el parón, porque ahora en las elecciones vais a ver lo bien que están los juegos del Valencia pues sí, ara quan un equip està en ratxa els seus jugadors van a la selecció i lluixen Y es el que le vas a, Alcácer Cuando en el primer paro de llega eh, a la selección Eh, Cano diu, para a la Liga siempre ya. preferís que arribar como Valencia y no como fal fa y Bilbao. Pues hombre sí, pues a triar. Claro, me <laughs> pero a anem a, a eh, Carlos Aragonés diu, Nuno se gana a Mestalla. Otros nos decían que a ver cuando levantábamos un partido. Nuno maneja el entorno y eso gana partidos. Mario Murillo, Murillo per què nega la salutació Monoburgos a Nuno? a la d'això. Per la foto. Manuel <laughs> amigo, eh, que el Valencia está haciendo lo, lo que, el Valencia está haciendo lo visto con tantísima gente nueva y joven es poco menos que milagroso. Amun Valencia, Vicente Ferrando, en la eh, semifinal de la Europa League desde el, del 2012 al Calderón, derrota 4-2, Vamos a Rebuts a Pedrades y Botellaes. Camp Noticias Bichas Nacionales Més empujadas diu, i en un quart de final, en la camiseta de Zikic, es despedien a Pedraes tocant los corres de camí al bus. I també José Doz, que li dona la raó, diu, hi estava jo, ens pararen a, a, abans d'arribar i ens escoltaven la poli fins a dins del mateix camp com si fórem borregos. Eso fue uno que estava també. També estava agafant d'aquell partit, no? Mm. És molt possible. Ah. Bueno, senyors, eh, eh, continuem parlant de la història, està. Eh, ara parlem de lo de Nuno, però, eh, com dèiem abans, i hi ha un moment en el partit de dissabte en el qual eh, el València es diluís, no, no te la brilla entre els primers minuts l'Atleti dona un pas avant i a mi me dona la impressió, me fica mal a Julián, no, això és que, que l'he sí, sí, sí, sí, sí. Que, a mi me dona la impressió que el València hi ha un matís que en lloc d'administrar <clears throat> la renda se dedica només a defensar-la i això no, ja un dia en una roda de premsa crec que va ser després de la del dia del Málaga o de l'Espanyol <clears throat> ja va dir que no li agrada que l'equip en resultat favorable es deixara dur i es clavara tan darrere. Perquè quan un està acostumat a tindre la línia de pressió davant, quan la posa més darrere, l'equip no és capaç d'eixir bé amb la pilota controlada. I a partir d'ahir, Dice, ha que, que, que, que ser, pegue i N'hi ha que ser exigent, però no n'hi ha que passar-se tampoc. Eh, evidentment, si el partit haguera segut tot com els 13 primers minuts, el partit haguera acabat 15-0. 26-0. Però, però bueno, tampoc, tampoc és... Mm, en uno en la roda de premsa ja va dir que, mm, bueno, eh, que l'equip s'havia anat un mm, poc del partit jo mm, també pense que què passa per el cap dels jugadors després de fer-li tres gols a l'Aleti de Madrid en, en, en els primers 13 minuts no? un equip que, que saps que, que és molt potent que és mm-hmm. campió de Lliga què te passa per el cap? Pues, pots tindre un moment de, de dubte eh, aprofita el, el contrari per a connectar-se al partit i, i en un moment donat el rival és superior a tu i és absolutament normal entre dos equips eh, eh que tenen arguments els dos, no? Després, pues, en la segona part, l'equip corregís això i el partit pràcticament s'acaba. No, Manolo? Jo, <laughs> jo crec jo que... La... Jo eh. estic molt d'acord en, en, en Manolo. Jo, crec, jo sí crec no, que en la segona part sí. el València sí torna a ser el València de Nuno. Sí dona un pas al front i sí se dedica a administrar la renda i no defensar-la. Perquè ja ese pas que pega a front el Atlético ya no tiene tanta isida de balón, tanta eh, facilidad. Ni a un momento del partido, Thiago en que no el contrari superior a tú. Cosa absolutamente normal sí, en un partido com Pero Bueno, no voy a no en eso. Claro. Coincidim en eso. en efecto, lo que No, pues entonces cambie ¿no? Eh, <laughs> si no discutir no gracias. No, lo que puc dir és que eh, mm, hi ha que analitzar les cosas de por qué en aquest moment... Però n'hi ha tres parts del rival... si me permitiu. Sí, sí, clar, La primera, lògicament, és hasta que se produís el 3-0, i quan se produís el 3-0, l'Atlètic Madrid pensa el que té que pensar, m'imagine, i diu, això no pot ser, tindrem que fer una, una reacció. El València, hasta la mitja part, pues està un poquet en el dubte que no s'ha que fer, si tirar-se a millorar aquest resultat, o diu, és que 3-0 és molt, vaig a tratar d'administrar-ho, però no va ministra ni molt menys com, com la segona part, per tant la, la primera part a partir dels gols jo és la que menys m'agrada al València en la segona part és clar, que declaratiu Madrid diu, què puc fer jo a aquest equip? pues la meva jugada d'estratègia i busquen d'una manera exagerada en l'apoyo per mi exagerat també de l'àrbit de buscar moltes faltes, faltes uh -huh. i faltes i és que se dediquen a buscar aquesta possibilitat de marcar perquè tàcticament i a nivell de percentatge estàvem presumint que era el 60% diu, a 60% de 11 xugades, pues 6 gols i guanyem. Però això no és la Xina perquè davant estava el València, que sí que m'agrada molt la faceta següent, que és la que està fent molt bé este any, que és defendre. Ara ens toca defendre un, el millor equip d'Espanya, de, per lo menos en Lliga. Eh? I crec que aquesta faceta eh, la fa fenomenal i de fet està de que tots els jugadors d'estratègia el València les, les punxa totes uh mhm. -huh. i ahir crec que aquesta part que se mos fa llarga lògicament perquè tots estaven patint per si canviava la possibilitat que mos cal un gol més, jo crec que ahir el València és molt, té molt de mèrit perquè el primer és una rafagà i vale, però la segona part, per mi, espectacular, tàctica, Eh? Jo ja estic d'acord. Per això he dit la segona part de València torna a ser València en uno Fogado, estàs parlant. Jo crec que... No, jo estic, jo estic molt d'acord en tu. Jo crec que hi ha un moment de, de la primera part on l'Atleti de Madrid supera al, al València i és en el moment en el que Simeone se dona compte de que ha errat en el plantejament inicial retira Coque, que estava en banda, i l'ubica on habitualment té ubicat a Coque, que és acompanyant a Gavi i acompanyant a Tiago. Ja ahir l'Atleti de Madrid se te minxa al mig del camp i comença a amenaçar-te. Hi ha una jugada clau que crec que l'estem oblidant y es al final de la primera par, el penal el penal que para Alves si Alves no para ese penal yo no sé qué haguera pasado de la segunda parte. pero el partido podía haber cambiado perfectamente. Ya un momento, en el partido en efecto, que es este para lo Alves. Ahí va la carrera de Siqueira contra Alves, Siqueira contra Alves, Siqueira que ya es Alves, Alves, Alves, Alves, Alves, Alves, Alves. seguro le queda claro, era Alves y la, y la persona. El para Diego Alves, el para Mestalla, y el para Manolo Montal también. <laughs> Porque... <laughs> Manolo ja no està per llançar-se a, a cap costat, eh? Més bé se deixa caure. Però sí que és cert que sepa... Aquesta acció per a mi és clau. acció canvia, clau, però canvia clau. el partit, perquè que, sí que, que se te clavava l'aigua en eh, casa. Eh? No saben que no puc passar, perquè se tenen que ser divinos. Igual, si aquesta no, acció... No, però no és el mateix anar-te no, en 3 a 1 i que el rival falli un penal a que però el marque. Igual el València, en aquesta versió que acabara en, mm. en, en 3-2, pues igual també té, té que canviar de tàctica. Entonces, el que feu en la segon part, a nivell defensiu, segurament no podia fer, o tendria que començar a concentrar més perquè té ja que intentar fer algun gol és el que jo penso que faria bueno, però si he dit el mateix que tu he sí, dit sí. que l'Atleti de Madrid en la segona part ni una ocasió de gol per això, perquè el València va venir molt bé defensivament clar. jo crec que se va fer justícia perquè no, no era penal eh, crec que és un valor que ve no, d'un rebot no sé, no, que no. jo per a mi pega, és, és més penal i pega en la mà que involuntàriament i no, se... i no és cap ventatge i, i no s'endú i se penal i se penal li fan al València i jo vull que el piten a favor bueno jo també un és matís d'àrea que tallen, jo, jo que tallen, tra, que jo, tallen trajectòria de pilota Julián, no, per a mi és penal. No, no guanya cap ventatge sí, sigui qualsevol equip, perquè és un valor que se'n va directament a les mans del porter no n'hi ha cap jugador que puga rebre el valor de l'Atleti de Madrid li pega en el braç involuntàriament després d'un rebot però li o sigui, pega el braç és... per dins, eh, que és per dins dir, bueno, passa per a mi m'han dit els àrbitres que les mans involuntàries no són penals per a mi és penalíssim eh, el problema jo crec eh, Manolo, la International Board <laughs> que, la International diu? Board eh, diu que se que segons, cada maestria que segons, que segons aquí segons el... i... no, a veure, el problema jo... és que s'arregla com que tampoc l'han delimitat pues cadascú la interpreta conforme ah, claro, I això és la gran... la interpreto. Pues que és un... No, però tu, vaig... la interpretes, tu la pots interpretar, però els àrbitres no la poden interpretar cadascú d'una manera. Jo vaig veure a dos exàrbitres que ara comenten donar una visió diferent Clar. de la mateixa jugada un d'ells, el ínquito Eduardo Iturralde González, que se passa la vida rajat dels mitjans de comunicació i en quant ha pogut se, se fica a treballar en uno... I que sembla una caricatura de si mateixa. No, no, no el personatge televisiu està, està lograt. El personatge televisiu sí. per a mi està lograt. Eh, ha, ha fet un personatge i, i això ven. Ara, me sembla molt lamentable que és un tio que s'ha passat la vida carregant contra els mitjans de comunicació i en quant ha pogut li han faltat segons per a pujar-se al carro de mitjans de comunicació. Bueno, hi ha futbolista que fa ah, el mateix. Vale, pues, igual, de, igual de més sabria. I després hi ha una tertúlia que vaig veure en un, en un canal també que ahí ya el, lo del comentarista arbitral eh, yo lo primero que vas a hacer el vas por en la tele y vas a tirarme mala cartera César Muñiz Fernández el de la gomina el que ya maquilla sí, sí, sí, sí el que li pega un guind del València de 5 foles de joc, un gol en la mà i un altre en fora de joc... No, que l'any passat estic a tot la nevera. Seguides. Home. <laughs> Seguides, lo que, eh? Lo que tenies que treballar en Cami, <laughs> això, home. Val? Eixe tio estava de comentarista arbitral. I dic, mira, perquè ja... ara estan buscant això també i van ja, buscant... Ja, ja, ho, ja ho han perdut tot. Però, bueno, a, a lo que veia és que aquesta jugada, Julián, a mi lo que me pot incidir a demanar-li si farà fora el València, com deia Salva, és que Gallà meneja el braç. I jo ahí sí que puc entendre que, igual que l'altra jugada... És que és una xua activa. Eh, és impossible que un jugador, si està eh, mm -hmm. disputant un valor en un contrari no me el braç. Jo en el és camp la primera impressió... No, no són ni nots. Ni... Eh, jo la primera bueno, impressió en el camp però... no me sembla... <laughs> però la segona sí que dir que tinc dubtes. Vale? Vaig a deixar en... en, en jo l'únic que dic és que n'hi ha jugades que se nota Mhm. se nota molt que el penalti per lo que sigui, té, té una visió molt clara o que intuïs a eh, si hi ha penalti que li dius no hi ha... i el, i el, el, el que passa això és que jo penso que té alguna cosa de sort jo després en la repetició jo no l'havia pintat mai per la manera del valor però en el camp uh mhm. -huh. veus molt eh, el contacte en la mà. I això dona perquè l'àrbit ni ho dubta. Jo això és el que me refereixo. A mi m'ha passat l'inrevés, que en el camp pensi per exemple, que la primera jugada, la de Barragán, sí que pensi que, era, que, que era penal i després va veure que no, que és, un, re, veure, és, que és lo, un retruc. Lo de Barragán és un retruc molt llarg. És un retruc molt ràpid que sí. és que no, no, no, no pot no, llevar el braç, o se'l talla o li pega. Però el que vull dir és que en el penalti... El de Gallà, en principi, no el de Gallà, però després la és molt fàcil de que el pit de l'àrbit per la visió tan clara que té. El meu dubte és és més, vaig a deixar-li la vea a Teixera. Anem a posar que sí que és penal de Gallà. El meu dubte és a l'inrevés la que era Això sempre ho diguem, però això ja no... Això... 12 i 47. Veure, última... en, en 3 a 0 igual sí, eh? Mm-hmm. Sí. I en el Calderón, 12 i 48 ja. Ah, Fem una ah, ah. pausa, l'última, i tornem sí, en la si tertúlia. Al final té raó, tu. <laughs> si vas ficar tantes condicions... Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46 han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 83 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el Mercantil Valenciano. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio Les doce y 49. Estén eh, repasando todo todo el que va a pasar dissabte a... Que ganes este de que ho eh? sí, pero ara ja m'has vamos. Eh... yo eh, feia avui una, una reflexió en la columna del, del DFS de, de Levante deia, evidentment tots parlem dels que mos venen a la ment de primeres tots parlem d'Alves d'Otamendi Fuego d'André però anava a ixos anava a ixos, jo, jo ixos. anava a alguns que no estan tan en primera línia jo vull parlar però que estan, a, estan rendint un... mira, <coughs> per molt que se diga i per molta que, molt que a alguna gent no li agrade Parama va complir perfectament el dissabte contra l'Atleti de Madrid mm -hmm. I, de fet, sí, sí. i de fet acaba canviant el Xolo ara de banda perquè no podia Barragán perdó, engallà i després la passa en Barragán i tampoc pot en ell o també està espectacular però és que Mustafi és, que el segon, és enorme el partit. Els segons actors és els que tenen que parlar. Els segons actors estan ratllant a un nivell, nivell bestial. Però, Javi eh, Fuego... És que això ja no ratlla a ser un actor, això és un actor principal. No, no eh, a veure, a veure, per la posició. Eh, per la posició sí, però a més és que és el clàssic no és el clàssic mig centre vull dir, jo sempre el 6 és un el mig centre defensiu però és l'únic jugador que en aquest moment no se pot canviar no, no, ara mateix impossible pues per això t'he dit que la seva, el seu rendiment és de primer actor crec que la millor notícia és que el València a més tindrà una primera línia de futbolistes que són vistosos, que t'impacten sí, però n'hi ha alguns, primeres, el Mustafi no va ser mai un primer actor per la manera de jugar és un molt discret, molt efectiu però les orles les va dur el veí correcte i he dit una cosa el dissabte que no, que no va marcar però Paco Alcácer està al 12.50 anys se pot dir està donant pel sac als centrals provocant-los malestar està fent un treball fent-los in incòmodes el partit mirant a clava el primer gol impacta en la pilota que després André Gómez eh, fa la jugada del segle per a fer sí, pero, però, però si te fijes eh, si alguna opció tenia André Gómez Diferente a, la genialita que va a Ni era donar-li el pase a Alcácer ah, que sabía que a desmarcar ya y estaba en el, en el centre del área en <laughs> el brazo en dalt com el balón como un loco También ser, mira sí és cert, però dèiem que, que hi ha una gran notícia, que és que eh, la, la, línia, la línia d'actors eh, Piatti. no principals Piatti va tornar a fer un partit bestial Feuli, quan va així, torna a ser el Feuli, que ajuda l'equip. És necessari, va així i encara és, que ho demostra, per lo Felipe, quan va així, va complir i va ajudar a que el València en la segona part no passara purs. Per això dic, ixa, és que això és el meritori del València, que al marge d'aixòs jugadors que estan destacant molt, els segons actors eh, estan a un nivell que estan fent equip i això és el mèrit i els resultats estan ahí parlàvem molt de, al principi de, de, de, de com anava a ser la gestió de l'entrenador no? tot això és, claro, és gestió és decisió, gestió, o sigui, decisió. és un entrenador valent i en autoritat per a en un mm-hmm. moment donat eixir i dir eh, Bezo lo està haciendo fenomenal però voy a poner al otro porque yo pienso que, que lo va a hacer mejor Tengo que darle la oportunidad porque estoy convencido de que lo va a hacer mejor. Y no pasa nada. Y aquí, y, aquí mando yo. y los resultados mm, dan, toda la credibilidad. Pero veo, pero mal, yo soy que, decisiones. Y la, eh, táctica que está utilizando. ¿Qué es lo fácil del entrenador cobarde? Dejo a Bezo hasta que falle y después pongo al otro. Y la jugada que está descubriendo Y que está utilizando de agarrar el lateral en un moment donat, uh -huh. canviar-lo entrar en l'Orban que està fent fenomenal i ficar allà davant Mira, un tàcticament Orban està renta... Per los ratos que està jugant, que altre jugador podria estar en No, a mi encara un moment que no m'ha agradat. Sí, és bestial. Perquè, a més, la impressió que te dona és de seguretat, seguretat de potència... I, contundència. No, no, i potència. I de no complicar-se mai la vida, Jaume. Però fàcil, però damunt quan li entra un jugador té, té una decisió i a més que, que me deixo 84 que no me deixo 62 i que, que és, una corpulència... Ix en el moment que siga en les revolucions correctes. No, no, que està com, com si, molt que Com si esti estiguera jugant titular tots els partits. Claro, això és el que fa gran a un equip, o sigui, un més, que hi hagi grans diferències. De fet, si, si haguera eh, arrencat la Lliga amb Orban com a titular, ningú li haguera discutit aquesta decisió tampoc no. en uno. Però, donat el rendiment d'Orban. Eh? Però, però donat el rendiment espectacular del Liga, xiquet, ja. l'únic no, que ja, pot fer... Però... Per això dic que tàcticament el que fa és que fica Orban i automàticament el xiquet fa un mal per ahir increïble. I el trau en la segona part, bueno, al final, quan fa el canvi, i va com una igual o sigui que és, que és una passada. <laughs> Certament. Bueno, pues, eh, lògicament, eh, com dèiem, és important que aquesta línia de segons futbolistes estigui al nivell del primer, i fins i tot encara que alguns que queden per, per vendre perquè encara... No, no, és que n'hi ha molts per estrenar eh? és que estan molts, per, en efecte, n'hi ha molts per estrenar. per estrenar és que encara no hem vist a Rodrigo de Pol no i no estem parlant no. d'un jugador que vinga eh, que en principi estiguera cridat a no comptar eh? de fet, de fet compta és dels primers de la rotació en Sevilla el que passa que després li passa el que passa claro. i li passen la resta per davant perquè no pot jugar ah, però, per... però encara està per vendre Rodrigo de Pol estava per vendre Negredo no, no, Negredo, no, sobre todo. es que Negredo encara està que no contes en ell, imagina. Bueno, i Zuculini també, el que passa que Zuculini me dona la impressió que igual en gener... Home, és un xor que jo crec que el verem en pretemporada i mm, eh, a tots es va agradar els a partits tots. que li verem el, el City el, el City eh, el veiem i, ens agrada a tots se demostra que la pretemporada tampoc és eh, uh -huh. la competició sí, sí, tampoc és la competició però bueno, si sí, és de veres si, si continua sense comptar evidentment una sessió eh, no és, no és lògica si, si un jugador no, no, no, no participa i no juga no? Molt bé senyors, doncs anem a anar tancant ja en el dia d'avui perquè com és dilluns eh, hem de deixar amb els eh, amics de Ferto Pejot i els gols de València que es posem sempre el dilluns portades, diari Superdeporte fem por, objetivo recuperar el liderato en los dos próximos partidos y Levante el Mercantil Valenciano, en Sports, los intocables de Nuno, Alves, Otamendi y Fuego, para esos tres eh, futbolistas. Fogado, fins demà. Un plaer. Julen, gràcies. Bona nit. Ja, Martí, moltes gràcies. Anem a escoltar. President, anem a escoltar. 12 i 56, vos deixem amb els gols. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Que se en el asiento de detrás Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Barragán per a Mustafi, este per a Javi Fou, impulsat entre els centrals. Volca la pilota a l'esquerra, on ve Dani Parejo, encara en camp propi, molt allunyat de la zona de creació. Envia per a Escoda Mustafi, que ja guanya metres. Està per, perfilat per la dreta, l'envia cap al centre de l'àrea, atenció que serà Metxa, gol, gol, gol.